Awit, Kabanata, Isandaan at Sampu. Sinabi ni Yahweh sa aking Panginoon, Maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Magmula sa dakong Zion ay palalawakin niya ang lupain iyong sakop at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian gayon ang kanyang utos. Sasabahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Si Yahweh ay may pangako at ang kanyang sinabi, hinding-hindi magbabago. Ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Si Yahweh ay naroroong nakaupo sa kanan mo, at kapag siya ay nagalit, ang lahat ng mga hari ay tiyak na malulubig. Siya'y hukom na hahatol sa lahat ng mga bansa, sa labanang walang puknat, marami ang malalagas sapagkat ang mga hari lulupigin niyang lahat sa batis sa lansangan, itong hari ay iinom at sisigla ang katawan. Sa lakas na tataglayin, matatamo ang tagumpay.